Eh, itxarobogda egin hun? Egin hun. Ordin eh, bihar bertan, ambar eragraven eh, egonaldi bat egiten dun, eta lehenik, e, nun da hoi? Ambar ez, uh, bordele gainalde hortan duk, uh, dordoan eta garroni baiak beduntatzen le, lekoan, eta uste diat, uh, mahasti dela hiri hori, hiri txipi hori, eta gainerat, uh, findegiak ere bat direla hor. Orban, eh, aski industriara eta uh, laborari gunea dukori. Bon, inspirazio horako hon? Menturaz bai. Ibaiak beti haratuk eta, eta bereziki hor eh, kilometraren buruan ibai hori jirondo deitzen nuk eta itxasora botatzen nuk. Eztu aski edarrak direla. Ah. Eta beraz, biak bauzie euskarazko idazketaren inguruko topaketa, bena, eh, Pierre Trundai eta Miguel Angel Gonzalezekin eta hotx, fe, jakinez frantzisez dela, nola edo zer izanen da, eh, helburua edo? Ba, segura aski, uh, eh, uh, ginen duk, ambarrezeko mediatekan, herriko etxeak baitu, kultur zerbitzuak baitu eta pixka bat, uh, erdizka orkestra elkartearekin batera antolatzen, uh, gure egonaldia han, eta beraz, uh, mediatekan eginen nuk, aipatuko duk, eh, euskal literaturaren historioa, eta gutarik bakotsak ze, ze bidera maiten duen, uh, bon, Pierre Trondai uh, aski ezagun auk, uh, maia zelkarte, ean, uh, baditik bi hiru novela poliziako publikatuik, Miguel Angel González ere, berak ez dakiat euskaraz, ala gaztelera zidazten duen, eta nik euskaraz idazten eta wow, ba, kanen duk menturaz eh, gauza enitz aipatzeko, eh, eta bereziki literatura diok aipatuko. Mhm. Eta bestalde hori eh, etzi eta hama iruan, hotz igandian, han numem etranje edo guhaur arrotzak ikusgarria izain da, eh, Davide Zuza eta Orkestre Megre horrekin aipatu dunana, eh, hori zer da? Hik zeiten duen hortan? Edura... Eh, mm, nola bai, eh, bost bat urte, Uh, hasi proiektu hori uh, eh, anumem etranje guhar horotzak bihizkuntzetan David de Zuzaren eta ene poemak uh, eliarrekin ere kurtzeko eta musika talde aski, aski gotor batekin uh, gitarra elektrika, bateria uh, kobreak eta denak orteuk musikarietan uh, nik Francisco Barman, uh, Kako Cavalier, uh, Mark Mouchez, uh, Silvan bat, eta gu bi ahots, euh, ahots bat uh, hori David de Zuzarena, eta ahots bat Euskaraz uh, nirea. Eta gure poemak uh, bizkontzetan ireko zen Eta mea olako instrumentu azkarrak izan ki, zeziek horroa euh, zaizan merkoa, ez irakurriko dutzea? Irakuriko, irakuriko. Momentu batez, nio, <laughs> kasiko goaz, ino, botza hausteak musika gerotak orago ari delarik. Eta hori esperientzia fiziko aski e, trulantea edo uergarria dok. Eta ze, hide olerkiak espresorentzat idatzi intien, ala? Bai, espresorentzat, eta bai Davidek eta bai nik espresi idatzi Eta nik egin nidean, Daviden poemen aitzulpen auskararat. Eta hene poemena frantxeserat, baz, uh, <laughs> lan diko itza bena, ez eh, teat bat edo eta esperientzia eh, poetiko, musika, literario eta humano berezi batean uh, azken bost teoretan orkestro nahi talde horrekin. Eta Euskal Herrian uh, bizpairu hemen aldi egin gintian horretan, gelun, uh, donostian... Uh, Eh, Victoria Eugeniako behereko gela hortan. Eta gehien bat eh, ibiltzen getuk eh, landetan edo Gironda eskualde hortan. Eta me jakinaz behaz hainbat guti kalere hor gaindi eskora ulertzen dela, nola pasten da? Eme funtsan, uh, bitxiki uh, untza pasatzen dut, eta uh, eskara edo frantsesa uh, soinua soinuak baitira, eta soinuen uh, ganat aski aizu urbiltzen baita jendia, eh, hala nola gu urbiltzen giren eh, ulertzen ez ditugun eh, kantu eta musiketarat aski, aski errez, eta kan, musikak era gaitik, eta musikar, izkuntzaren musikak ere bai, eta azkenean uh, batzuentzat harri gariaduk, uh, torzen zaztak Egan ez, bai, txekulan entzuna eskora, eta posteniz, eh, eta hizkuntza bizirik den hizkuntza bat da oraino, eta horako bakik, uh, ez du behar interesatzen, hemen ez du kaski informatua ere, berbada behar bada gure gatik, ez begira biziki ateratzen gure, gure xokoetarik, eta Hala, alako, nola egan, berunezko plaka bat badiu gure artean. <laughs> eta momentu horiek e, eh, interesanta ditu alde hortaik. Mm Eta batzutan baditu kritika emistan dena, baina alde hortarik eh, ere eh, berazgarriak dituk. Justuki, hainbat saile ezbernitan ariz, hor or, batekin, um, jakinoteren horbetek galegin deinala one man edo bakarkako lan bat idaztea ere bai, e, bo liburu eta elebehiak eta idazten ere bai, e, zer hau interesatzen hola ahlo ezberdinetan hartzea? Berenik, esperientzia uh, ezberdina dituk. Bakarrik hain izalaik, uh, enuk sekulan bakar, bakarrik ari, beti musikari bat badia, eta Jose Remigarat, edo batzuta maio hoien artere etortzen duk, eh, kantu baten edo beste baten eskaintzerat uh, poemen artean. Beti badukarako mm, hareman umano bat iruten dena hitzaren bidez, hitz idatziaren bidez eganezakek, ezakek, eta eta pixka bat ateratzen nukene <laughs> idazle bakartasun ortarik zenta idazteko egeran berdik uh, eh, egin bat bakarrik izan Naiz, eta ostatu batean izan uh, berduk ide buruan bakarrik izan eta beraz uh, taula gainera joaiteak uh, bakartasun ortarik ateratzen naik eta, eta beste mm, musikaren uh, alogarekin edo kantuaren alogarekin juntatzenik eta alako osotasun bat eh, osotasun bat eh, formatzen diok eta hori eh, aberesgarria duk taldeetako kide bako txarentzat. Zeta justuki, sail batetan aintzinatzeak besteak laguntzen ditu, aberasten ditu? En ustez bai, en ustez bai eta kultura hori duk horoko gehan. Sail bako batera ari delarik, bata besteari aier, hori ez duk, eh, ez duk ona eta arazoak sortzen dituk bizikisite. Aldiz, uh, gure kultura nola egan, erait, meita, guti edo baztertu edo txikietan bezala pixka bat behartuak dituk elgarrekin aritzerat eta uh, nortasunak atxikiz dena, baina nala ere uh, eta ez bakarrik uh, presentatzerat, historia hori uh, kolektiboa baita ondajean nahiz eta agas individuala izan. Ederki, mm, bururatzeko edo hor joketatu joan bai. behar bikira, zer badu bai. bauken gehitzeko? Ebe, uh, eh, barin eh, interesaturik, uh, eh, gu hau agotzak anumen metranje horren uh, uh, berriz uh, be, gogotik hartuko dugula uh, proposamena eta aldugun guzia eginen gure saiorik oberen eskaintzeko. E, justuki agian alun, eh, ambarrez ela grave taz bestalde, nuntutzen ondoko itzorduak edo? Ebe, ondokoa, ondokoa duk uh, amairuan, azaroren amairuan, bordeleko karti libro uh, txipi batean. Hor e, ondokoa, eta gero ez tekia jo, koraino, uh, goere uh, e, akitania ondiunen bost edo sei muturretakoak baigira, eta gure, gure biltzeko ere behar baita denbora eta behar baita uh, une egokia atzeman. Bon, be, esker mila eta Bai, nahi dokan arte.